Nikola Tournadre Euskarari interesatzen hasi zen bere tesia garaian tibetagarrekin lan egin baitzuen. Bi hizkuntzak berezitasun bat partekatzen dute. En tibétain, il y a des, un cas nominal qu'on appelle l'ergatif. Par exemple, si je prends ama en basque, amak, Hamak et Kushi Edo, par exemple. En tibétain, c'est Ama se dit Ama aussi, donc euh, Amagi, c'est le cas euh, ergatif au Ame aussi. Euh, ame euh, Tondo, la mer a vu par exemple. Bestalde bere erakasle lanetan adibidezat hartzen duen hizkuntza bat da, aditzen jokatzean interesgahia zaio, Urbiltzen albaita artetan japonesetik edo turkieratik. Donc une chose vraiment euh, sur laquelle il faut insister en, en France, c'est que le basque est aussi différent du français que ne l'est le japonais ou le tibetain ou le turc. Hemen frantsesa eta euskara hain desberdinak diren bi hizkuntza baliatzea aberastasun bat dela dio eta batak ala gauza agunt desberdinak kasu emaitera eramaiten dutela hiztuna. Egun hauetan emanen dituen hitzaldiak bi ardatz izanen dituzte. il y aura, je dirais, deux aspects. Il y aura un aspect strictement euh, linguistique, c'est-à-dire... Alde bat, errotik linguistikoa, eh? Euskaldunak direnentzat, edo ez direnentzat, interesgarria da ohartzia hizkuntza honen berezitasun batzu bakarrak direla munduan, erakusteko gauza batzuk ukutuak direla. Hortako franzenterren altxor imateriala aipatu nuen euskararentzat. Aux de parler de, de, du trésor immatériel que représente euh, la Euskara, la langue basque. Donc euh, il y aura une partie linguistique, puis il y aura une partie sociolinguistique, si vous voulez, c'est-à-dire effectivement euh, Beste zati bat, soziolinguistikoa izanen da, sortzen ari diren erronkak, dinamikak, ikusgarritasuna edo ikusgarritasun eza, tokiko mailan bainan gehien bat maila nazionalean. Eta berri honak ere bai, nazioarte mailan Euskarak baduela leku bat, euh, ez dena oraino aski ezagutua tokian berian. Voilà, oh, parfois au niveau local, on, on n'est pas toujours conscient de cette place au niveau international, au niveau euh, nazio arte. Nikola Tournadre hizkuntzalaria entzuten alko da beraz gaur ustaritzen, usta Itzan ekitaldiaren baitan, lapurdigelan sortziontan, bihar astezkena endaian, abadi auditoriuman, seiak eterditan, eta ostegunean beskoitzen biltoki gelan sortzietan.